vidi sedim U Evropi puklo je računajte s tim Porušene džamije, popaljeni mešidi Razrušene alije i poklani mumini Dovoljni su razlozi da krenemo svi U džihad braćo svi Dovoljni su razlozi da krenemo svi U džihad braćo svi Sve će pasti i ne stati, samo Allah ostati, samo Allah ostaje samo Allah, ostaje samo Allah, vječan je. Klimaju se granice demokratske, ljuljaju se države građanske. Vrte se, vrte, kazajke propasti, čujete li ovo, tvorci demokrati? Vrte se, vrte, kazajke propasti, čujete li ovo, tvorci demokrati? Sve će pasti i nestati samo Zemljani morskovi Prevaranti, odmetnici, lopovi Formira se vama ispred nosa Allahova hrabra vojska Formira se vama ispred nosa Allahova hrabra vojska Sve će pasti i nestati Samo Allah ostati samo srbima naše drage Bosne Svakakve se glasine pronose Mužahida puna vrda kao pčela roj Mi smo gospodaru spremni za tvoj stroj Mužahida puna vrda kao pčela roj Mi smo gospodaru spremni za tvoj stroj Sve će pasti i nestati, samo Allah ostati, samo Allah ostati I se pada